Афганистан, Афганистан, тебя не бросит Талибан, Булгар Муджахид не оставит. Пуштун, брат, путь покажет нам, сегодня все здесь за ислам. Ночь грохот, бомбы и снаряды летят повсюду и везде идет джихад, Афганистан мой, талиб спешит всегда к тебе. Не испугает вражья сила, бесстрашно сердце талибан, Джихад его, его стихия, он верный раб, Аллаху Акбар. Афганистан, Афганистан, тебя не бросит Талибан, Булгар Муджахид не оставит. Пуштун, брат, путь покажет нам, сегодня все здесь за ислам. Со всех концов сюда стремятся помочь тебе, Афганистан. С позором мы врага отправим, Всевышний пусть поможет нам. Всевышний пусть поможет нам. Сегодня здесь с тобою рядом Азербайджан и Дагестан, Уйгур, Араб, Булгар и Русский, Узбек, Башкир, Таджик, Туган. Они давно с одной целью воюют жизни не щадя. Афганистан, тебя не бросим, мы все с тобой одна семья. Афганистан, Афганистан, тебя не бросит Талибан, Булгар Муджахид не оставит. Пуштун, брат, путь покажет нам, сегодня все здесь за ислам. Придет твой день, настанет час твой, и зацветет Афганистан. Закон Аллаха возродится. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Афганистан, Афганистан. Afganistan.